Yo, ok, la sangre nueva. Ah, este él dice, ah, ya se acerca el sábado y la niña se maquilla. Se va para party siempre montando la de loquilla. Siempre aplicando la de loquísima, que ella es dolidísima pa' que la gente caiga su mentira. Pero el que la conoce sabe que esa nena es diabla. Cuando sale los zapatos pa' la que le dan tabla. Quien creyera que esa nena tiene tremenda loquera, que cuando ve trago solita se endiabla. Jota que le mete la sazón a la comida. Jota que le mete la sazón a la comida. Jota que le mete la sazón a la comida, la comida, la comida, la comida, la comida. Oda que le mete la sazón a la comida. Oda que le mete la sazón a la comida. Oda que le mete la sazón a la comida, la comida, la comida, la comida, la comida. Sigamos con la historia de la nena que la rompe, que la en lo ven que te tengo un consejo pa' que me lo baile rico hasta el celo. Baila mal, boom, dale, dale, un zoom Noche de perreo para que lo bailes tú. Baila mal, boom, dale, dale, un zoom Noche de perreo para que lo bailes tú. Jota, jota que le mete la sazón a la comida. Jota que le mete la sazón a la comida. Jota que le mete la sazón a la comida, la comida, la comida, la comida, la comida. Jota que le mete la sazón a la comida. ya lo dije que tengo un perreo Para que todos lo disfruten Para que cuando lo escuchen Solito se descomputen Para que cuando se entonen bailen con todos los cojones Y que los compren los pares la que vean no perdonen Yo que soy loquísimo en baile, mate al piso Como sea te doy piso dale más ese culísimo Pégate al riquísimo soy violentísimo Que esto está bien riquísimo mejor dicho chatísimo Y es que soy loquísimo y loquísimo y loquísimo Riquísimo, loquísimo y loquísimo, si loquísimo, al riquísimo riquísimo yo soy te así, dale, dale mami, prende. Esta noche quiero ah. de que te sorprendes. Cuenta ah. pues estamos cinco, de los tantas, te ah. desprendes. El ritmo suelta, jota, hoy lo puta se te extiende. El de la tienda hoy te como mediante. Si quieres que te cante, ábreme paso mami, que aquí va tu palo andante. Voy a darte duro hasta que se multiplique por cinco el guante. vieron en la ajena y de ambulante. que le mete la sazón a la comida la comida, la comida. Joder, que le mete la chiango a la comida. Joder que le mete la chiango a la comida. Joder que le meten la chiango a la comida, la comida, la comida, la comida, la comida. Ya, ok, la sangre nueva. <laughs> este Jumbrel, viste mami, la pegamos otra vez como es. Ah, ando con J, indica Waldo. Yo, mami, siente la presión del troyano, déjate llevar por Waldo Kern, Waldo hombre. a las 5 de la mañana para la nena que le gusta la banana, la banana, la banana. Esas producciones, Carlos. Yo. music.